сивенне саламзем. Савны, салам яратып, салами юлза ху келме. Шируран. Амышни варадас мардизе коля не пиде хуллен хубре. Анчах тэттемре урай лартна пуганран тагынчы де, алынчы хуткубізе ныгыш сайылчы. Эх, ачам! Ильдинче шавзамантрах амыжын ұйғылы сасси. Калле тин таврындан. Валерий партизанбек марче. жанды жапла улақсымдырық сөм жерлене юл ичен шапкаланса жүремін. Каш сирен кенеге дұтсаларатшы. Бұжырхан сағаларямыжы. Нигам да ятлаган жүкшавзана. Никамран храсу жүк. Коштлы планындаға Валерий даврынсан. Валерий варжыра вилне ялда пуриншінде палланде. Салдакам жеш кухы бара аненмеш. бұлзанда ывілі чырехтезе жұтлатвал. Піргун, Валерий чипшиберек кіл алықне яре ұшса ярза крейсін тойын айтына. Шаванба да алықса си ілтмесерен чыре кырдақ сигедюнын. Келет пүлдіға. Шені жылзем дәлнеле, тәлікне де күрдам. Терекарчы хыйын ялан есімақ не бұшласа. Сағал еуін ашқалығы бар хынарсыр жухалса бұрынна салдақсым. И, тем чухлех, варжы вағыдінже, нумайшын, вильні хучызем келгелеріште, кайран хызем дезі вақ тавранжеш. Хыйбе бірле варжара болны юлдашы шырзай аны деші. Шырмавыл, те шырма буле. хучы дать? Шау хунав, Юман бек шеріп ышта ұшта Шывра да пуда шук, вутрада жуна шук. Каржық перех май Халі вал кем вғыт шен кінегіне ғупмай жінде. та петюк та Ну майжул ғушы пер хыбар арзыр жұғалза бурнычы. Вала армі дергезір бұрынны беге тарахны бек хучырман течіш Та Та жав. Турига срапер залда хамыр, Валери бурыны жерденек, Китай жерінчене кілні деші. Ужамачы, саланық тережі. Шавын батне шитсе калашса бұқас пулать. День волшобах Валерия курны илтнешін бұл. Саланов. А, пажыр херзе мунчинчен калашыш пулмала шухышларе көлі. Теттімре, пинжагибе атыне шыптын хывза. Волжалды біліме кешіде, алыға тача хупса амыжын хурлықла пур бұр Коля шуды шудызырақ салдын завырдырем. Шук. Көш хупсанда үйгілмеш. Коля зіксе тачде лампа жұтырем. Сидел жінчі хура рамкыра Валерий соне көрінза ғайры. Меже хұттыт сапық манжы колі шақсын үгерджіге. Тілікірейді пичішіне шақсын үгерджік шінчі бігех құратвыл. Тіреклі хулчу орымлы салда хава аслын кулзаларадь чередень. Чваручса сыма хушаспек. Колі пичішін санугерджігі жіне пықса, чейн шуғжа казаларчы. Ундан сәдел сундықіншен иге конверт турца каларчы. Пәрі, тават де хулан, тебри, виш кідесліде чухе. Икке жиде хуралса, шетілсе петне, адресы семде палырме болным. Бұзы конверт юнба, Валерий юнебе вараланны. Салдагама на курмасырен тазылса кырать. Кужыр зіне голя пықмазырақ қалама білет пулинде, кежір, чирей жунны жух візіне тебір худ алла Малдан пызы конвертне учре, хыржа бек шырны ергізем курнса кайрыш. Хивел бе херюлі саламзана Валерий. Мінлерек пушлаза, мен калаза жырамжы хамын пірлеміш шырура речен тем чухлех шырасын иначе. Халяк, ним шырма да білместіп. Сан батна, тем вызыгыш салам. Ой хапхинчен керейми салам яратып. Денезі кухуда ялдамар, варжы херінже елін. Ден үнді ялінже, ой хапхизем де жүк бұл. Ирін гажын тунзықласасын ранжыру кетірім. Меже жыл кетірім. Шаплақ шырмарын Валерия. Виш сымақ пада бұлін мана хұжын жән пілдермерін. Кашни кажа херебе санран жүру үлме әметлензе жүвірма вырдатымчы. Почтальон хамыр пада пума сирен черем жүрілза каясла Тагамран да жүру Анчах анжақчы кетни шукчы. Шырмарын жава валери. Те жырас темерін, те жырма вғы чукшын. Шавын ба перін хұшымырда елдақ шавын бек бұлза дохрі бұл. Те Камебе саншын, тывану мар, шурашны хирю де мар, шывых юлдажу да мар, иксімір пәрбірін батне жырмасы мақ паман. Эбі мен ачаран зана камаласа үсірім. Ача жүхнесан бә пір барты хушынче лармада, вайығардынче юнажартымада әмітлінеттім. Анжақ шәв пәчікті лейді мана тевішмешчі. Эзі яланақ мандран ютшынатын, Михайлов лені ба жүретін. Үзерекпе ебір пушех сайра тіл бұлмабышларымыр. Тіл бұлзанда, әзіман бапиді зағалға ажатын. Тем жіншке бере бірек мұшыр вүріне құрачыш. Ача жүхнех лены манжіне жиллензен, ай намас, намас, валька баварла дезе витлечі. Үссе житсен де, манасы мақмайын санде дуба юрадачы. Эбе ана вара е варжатым, е илтміш пулатым, чремре хамшавақ савана атымдыда. Бір жұтлазан, кулышла да, меледе. Эзі жара туқсағай малыне білзен, эбе шіребе күш хупмарым. Саншинжен шуғышлаза, пұш шавранаган бүлже. Тебір күн не вара уйхап сана ала барза уйрылны чух, ним калама білмерім. Кәшкене шуғышлаза хунасы мақсемде ташта газа Айван марим. Имендім халық өмінчесін бағалашма. Хывнавалі валли қадірлене тудырады хыза параймарым. Шавын бегінде ваш херезем, херзем. Именчіклі. Тем бульчы мана унчухне. Юлашки замантра, саншине пахрымда, чілхем жетірі. Әзіде пақса жешілдін, табу болейін каламарын. Бір-біріне ағалех ұнландымыр бұлдерім. Кайрандейін, Алунде кывак тудыр, шул кукринче юлашки хут варгашныне гурзан, хамнимде калаймашын хыраза юкрым. Сан хышындан кача бек мағырза жұпса бұмада. Сана хузашитсе хам юрадушин каламада хадер чебе. Манумрах угльча хапхи хубанчы де пире пір-бірінчен уйырчы. Унданба пирен бірдюмінші хурынзым. Тваттымыш худ шулчы тыгашынде. Сайра Лена батне Вăл мана кашниші рунех влаттарачче. Ибирунба бірле шулахи каникулда фермара пұрузем бұқырмыр. Халебі фермаран тухрымда кунберге кайран калап. Сан хутна алла елзенех. Вулама тыдыничен малдан хам яда жыраза шелден кына пықса духатымчы. Анжа езі пәр ман яда азын манчы. Хамын бушлаза шырмаха юлық шидей мере. Тем жұтладың дерім. Лена батнияна шырвузыне вулаттым де пірре құрланатымчы, тепре савынатымчы. Эзі ұн батне юлдашла жешіратын бұлас. Пір зымахеде юраду жінчен сестермешчі. Андергейінде мін бұрвыртын елда елдағуш сабарадып. Эзі германинче шабышны чуқ сандран шырузем шашшаза келмесчіш. Анню яланақ саншинчен хурланса калажачы. Эбіде ба бірлік саншын пыжырғанатымчы. Эз аманы не илсень, Шер раймарым. Хевеляна жінже фашисене жіндерні хышын, хамыр станцы орлы хевелді хышнелле унен шерін шар эшелонезем үлтме бұшларыш. Жіндерюшізем Берлиндан даврынашы. Хамыр ялземде келгілеріш. Нумаях пулмашқа Мурзаев, Вихтерба, Шамбулкин, Павел келзе житріш. и жіде пиде матурлан загайна. Камылызем вара әлі хиллех пек, ытла ғулжынман. Вихтер галять захалгалажать, Павль жаплашы тума, ытлашырех калашма юрадать, бір чух чывашла маннырах пекте хытлангалать. Малдан егунзінче амыш беде вырысла шеш калажатчы дезе гулашы жамрыксым. Халі колхозрах ішлеме вырнашырға. Павл әне ферми заведующе, Виктор, ледовой колхозник. Кашсырин иттеші де пирен урама хутку бұспа анашы. Маруш па даруш, візем келінеренбе тебір шунат хушшыш, Кышт кына вешсе каймаще шишу далла. Эбі візін саванышне курадып та, хам пітченнежін күренме де білместіп. Тень мана хам юратны качыба жүреме пүрмен де бұл. Тересібе қалас бұлзан, шүрестеген неземде шукмара. Валерий, хыжан тепретел бұл бір жейбер. Пір курнышма майда бұрчы, анжақ тілей бұл Хуберлиндан инчет хевел тухышнелле иртсе чух киле телеграмма ярзан, коля шылу станцина тухса чупре. Пазар вара пазара каямбек туза унран юлмарым. Пәрр далық сана кетірмір. Шірібек пер рондыра хутрымыр. Демеже эшелон да ертірі, демеже салдак да ертірі. Әзі жеш көрінмарын. Ағал нашкал телейім шук пүлдедіп. Ибір зана шыраны хужыра, әсте балаганзыне шыранымын. Анжақ базар бехала хушинче пәрбірне азырғайман, эшелоне дезірін вуны минут пікшештіжі. Поезд тапранза гайзан тень зана көрдімір. Эзі вагон картлашки шинче тұрза бұраттын. Гимнастеркі ба, шарабужын, шүжі жилбевеш келетші. ба ик сімірде зана ятран кышкырмады дындымыр. Анчақ кышкыраган ереген пирінденде нумайшы. Эзі бере мерін, азырғаймарын, шаплыбе қайрын. Вара Шавдри чон күтсе келнебе, эбе көліран вұртын вокзал ғышне карда жүмне таянсам Халі Халыман телеем, мансавына жым вижезір, әнер уйратыр выратымырчы. Кындырла мана почтальон шыруды таржы. Адресіне курзанақ савынза ништагай кайза кереймесе жетірім. Нимде қалаймастып, шырыва чуптавадып, күжімран кушуль шыбырдададь. Меше худ вуламарым жейзан кескешірвна ялана химензе жүрерім. Ачаранба хам дуйыма санранда, шынзінжен де бұдарза бұрындым. Паян вара, телей жінжен тінже илтмеле кышкырыттым. Эбі сана курма станцына бұны жинжен көлі шырза пілдірмен бұлзан. Эзі манбада шырманда болатын екен. Шыр тавзана Валерий. Мана ыры сунза хизеплесе шырнышын. Шыру игерне хушы келні. ұтлайын жава. ем ултымыш классыра врейне чух карта шинче манжури іштіне тубаймарында, вара учитель маначын сегыларжы, Хам дартрым. Халя за нашы бақша в манжури довезем урлы чуран кашмадивре. Евр бұлінде, анланадып. Шабақ түс Валерий, хамыр яла ыр ятпа даврын мотивишлі бұл. Самурай зіне хавартрақ шиндерзе Кунда зана пиде хыды кететпір. Хуй юлдашна да юрызем жираганныне алмазава хынына кил лайық бұқса ярыбыр. Она да кала. Тада хыш инче чывашвыл. Кучырыва темеже хутта тюрлетсе жырдым. Шабақ шыбы жолы мәрі бұл. Деныш семшін кажар. Паян ерденбек шалгым жумыр жывад. Уя тухмарымыр. Эбі күнебек шыру жырадып. Мен жұтланыне елдақ шырдым. Кувығы чейін келдек бұрындым. Фермара бұрузен бұқырым. Әшлеме пиде евар бұлжы. Вылі қаба жешделіксір, пәлдер уда кабана керечіне шергеліні де бұлчы. Шамрық пұрызем нумай жы чирлеріш, вілні де бұлгаларе. Шулла віліксіне уягларзан, пару пықма аннене яраттым. Хам суға дума да, сүре тыры вырма да казақтыдым. Ялда вайбетте аршынзем шукпа бірек. Колхозра херарымзем де вад веді шешішлеші. Лажазем щитмеще, варжану майза кайрыш. Вактевекешсене эне, вагыр гүлзе сүрелет бір. Вармандан вудыш унашкаба турца, ешік сах юнештерге Ша Шапла күнда бұрнышым Валерия. Халін малане деть детпір. Аржынзем таврынға лабышларыш. Эбі жал врен мегай машу тытрым. Тебір эрнерен шубашкарды ялхужалық институтын жеверен методын адып. Шавынба фермыра ішлеме прахрым. За техник тедіп. Анне пиде ярашын мар. Кілде негамда юлмаш. Ажу салададын салададынынде. Дедем зүндерейдін дейді. Вірінзе дұқсан ішлеме ялақ адып тедіпте, те, меш, ташта инжиде ярыш дед. Эбі каясран хыраза, волман платье де бұдарза Пур бірех вұртын тұқса Кайран хыйық тавдыве. Валерия. Эзі манжырыва вулазанах, вғы тупса хире шырмадырыш. Теге хытлашы кеттерзе, ана запландарынде. Берін калажа сейте шыру вешне анжақ хүлже. Варжы пәтмездір детел бұлаймаст бір. Санжырывна әбі чун бекі дедіп, кедедіп, ундан да ытлара хывна кетсе бұрынадып. Яла тавранас чухман бада телеграмма яр. ана авдан жерми ватне тухса, шулты ваткаленчи хурамайынчи кітсіл. Тада каламас туман. Паян эпешыбақ ширемекке тудардым. Сана ырлық сывлық сунадым. Эзі манамансан эбіз ана нихжанды манас чук, тандажым. Тебірғуд сана бек херюлі, хам бек вери салам. Шиджі худ салам. Акрамова. Пиндеда хыржыр херек пиллекмеш шулхи августын ширемвишемыш куне. Коль вулаза пдерчде, йывырын вулаза ячы. Чылайчен шухыша кайсаларчы. Вара жырыва тербелін тваткалаза хушлатрыде конверташне чикрем. Кама керлләнде хайшак манажа духны жыру. Кам вулаза савыняна, хывырт сивінчі жикень хевелбе херюллі салам. Коля дебір конвертне ұшриде, чуна шүшіндері ген сымақсыне вұламазыра ғаза елжем. Тыван шыр жывжын, паттырын жабышса пүшне хучы. Она пір шүлі тутарыне бұдардымыр. Он жүмінші пулны худсыне елда келне ярза барадып, старший сержант Анатолий Алмазов. Пинде дахыр жерхерх мүшіл, сентябрін піріміш күнім. Коля де пушне ярса тутрем. Валерий Вильзен, Тебір күннех варжы чарынна. Тебір күннех Япони парынна. Калех станса урла шар зем, Хевелдух жінжен хевеляныш не лейрдеші. зем порт Артурдан даврынайшы. Анжақ Валериха мұргелейнегі жанда таврнаяс шукенде. Анне жежінай ирін кашын кітсе бұрынайды. Саламби. Ытла мандан им хыван, нихшан манми ырытандышна. Амжын шыр жуғыш, херін пір жуғыш. Хенбе хер болдым, ялда ядая ямарм, юрым ваттизем каланы, пуш вардан тухназы махмар. Итле местер жавезир аслызем каланыне, холғана та местер, кам ятлаза сире!» Худ пілет пірдезе пужа ытла кашыртма юрамаш херем, Аслыранда тадақ пур, ухмакран ухмах хиде дубынат!» Хыван бурнышна хывах еврлатрыншке, Ман да лайықын, тепплен канашла запах марын. Мәнле бұрынас деден әнде чупа, қачуба. Унзырда евір бұрынаттымыр. Саламби та Чарын да, чарынми чакан амышне ереш нимде жүрмеш. Пӹчк Валерик шинчен мен каламалы невыл не пажыра кала забанынде. Валерик сары кытра ача, унчыркуши урдынза, уртынза, Ним шырламазырдырать. Шаврага кыва кучбе салампие херкенчик Кумага за кишинчи вырдаган чилі гаджық чувашла калашны берге ача ана анланмаш. Анчах вұл кымылзаріне сизеть сізет, шавынба унтинелі шиклін пыхать. Саламби шухыша кайна ачана пуштан вапказа епатма да астумаш. Амыжын самағызем унжерене шәжіпе чикнебе ғыраттарашы. Пюртімінші хұрынземші беш авлазалар ашы. Кандық шумне сиви шумыр тумламызем зем жабын ашы. «Мама!» Салам бешардақ секре. «Мама! Спать!» Тере Валерик. Кебе аргенчен тұртса. Салампи ана пучинчен лапказа илші де, сақшы не вырын зармадачы. Карджак вайзарын енышса илші. «Ах!» Чиген чиксе Пәртевай жүк. Темже на хені ермелі бұлчышке. Вилемде чашым хармаш. Тада тем гурас де зірін бәлі. Валерик сізле үріне мұндырқал ізімбе ғыдалаза илнеде, карчык лёх хыраза бұқсадырад. Кел, Валерик, вырысла чынчы залампи. Анча хача ют пүртіре, ятлашаган карчы умінче, урай варіне тухмашы шекленче, Сидел тада хыдырах шатырласа тытреде, хурланчык сазыба мағыр заячы. Саламби жуныша втері күтсе жидре. Унын хыынде печік ажабек мағырза ярас келже. Анжақ выл жүнне хыдарза күшіліне шатре, ажана сидел ури жүмінжен ажашын уйырса елжде, вырынжіне вырнаштаржы. Инже шулхышын әженне валерик, выртны выртманшы вырза Салам Саламби чылачен шумыр Пюрдю менжи шаралза юлны шабланы шабланыне шавланыне итлезеларчы. Шу жырде шитрэнде. Шабах ыйха келмеш. Амыржы калле калаша бушлары. Меже хуткаланын дезана. Мен чухлю кетлене. Шук. Хылхана та кешін бұлмаран. Хамда ухмақ бұлдам. Маядымжи жавхыямат институтне. жи! Ху егілдін жав. Манраны ицады маран. Хуланам манран варттын дұқса тардын. Вижем Вижім қача дұқны болзан. Немде болман пулече. Шахурлыға да курмыттын. Энриш Хведір. Темі Темежі ғучен қыдан әгілзі қайры. Качи. Хамада келжет жәнде нумаях времен даға. Шабата, пурныш курнышын, питек мылы калажать. Нихшан тәлсір самақ перзе яме. Ана да тергерен. Сивитрін жынна. Варавын. Куракка не илчі. Халі пиде буян бұрынашы деть. Саламби, ялан хипекех, хиріш немчін мезір, амжын сымақ не Ун амжыбек ширіп кымылла ярарым ялібейде бұлман бұлі. Чичару сарачасем де унран шиклензехтана. Бірі де ун бақчинчен кижырғы яравырламағы яйман. Анжақ халяк. Тыван ерне зурза ятлас чухне, пиде пажарханза, хурланза калажать. Чирбе вайзырланы скерін сасы чытрейд, сывлышы час-часах пюленеді. Ишем жылтада, Варманга салдаге, ярмықыран түре құлда кенетші. Мәндіре япыққач. Қағыр дұлы металл жақса тұлдарына. Тенгізембек шынғырды да іші. Шынны аз пұшранда. Сон бітреде ябықмар. Она да бұлен келештермерін. Візем келсе керсіне бүрттен дұқса тартым. Қач бара. Қалама жүк бұшырғаншы. Ара. Юлдашысем умінже намыз кыдартыншке. Сұра іштереми, тедіпте. Сензейде О Ожы шунлебе шур витре жыва күштақ әшсе яратшы. Хамдавар шавын чухнехы хынне елда херхензе бітірім. Самантлыға жүш саламби варманға салдақ не азайлчы. Чында, лайық качычы, хыне пиде сабайлы тұткалачы. Ярмаккара базарда саламби хышына вартынсына за жүречі. Мындарын хыда келіштерді бірақнычы болас. Анжақ саламби ұнба ыда ғалден, лежін ұры кыма лежін кына қалажачы. Халяк ұн ятне де астумайш. Сағал болны им бұрнышра. Бұрнеде ұштан за дерін. Шуғышлама пілместен жау херем. Пурна жәмінлі майлаштары сижінжен пірлейді жуғышлас деместен. Шавын башақнашқал болса тұхренде. Ослы жынзембе қалашса, Өр жуғышсем азақ вас темерін еде. Кежін бұша асла хурза, хывнаху, тагамранда пызықра худын бұл, хер шүк шуқтерін бұл. Хамда оқымақ бұлдым жав. Ошы дереймерім хилес деген хилестігінзі памала да ямалачы. Херхендім, шамрыха, кыштақ амышы бадінже пұрындар дерім. Халяк келі де. Карды хуриде шулзеренге велзе, юғынзай жүлзе бұрад, тұтса юзаган негамда шок. Шаплавал зор, аламар. ау, сарайтыррисем çаралса юлчш. Кіркунне жүргүнне пүрте шыв гаять. Шурчине ветнешен улыма жүргүнне сүзе вылықсыне баратпыр. Сарайтырринче киви улым шірзе, тегісліклензе гайрэнде, пуда-пуда анже, унда армуды кашласа үзет, мунчатырринче де те Шыдран Шыдранламыз. Эзе, пір-пір кача келіштірзе келе кертне бұлзан. Шапла юғыны тымыри. Хамағыз шидей берім. Варжавы ғыдынча қачаба малатшы. Саламбе чуне таванза жидре. Чанда. Варжавы ғыдынча хана келіштірегензен бұрчы. Варжы бәде шул париккин хыдана да келінчі. Анча хунчухне саламбе амышы де Валерий таврнаса кетсе бұрыначы бұласшавы. Ялгышпа бірлех вылда, саламбибе Валерий мұжырланаса вұрттын шанса бұрначы. Шамрха Ашы келінче тепір вижі жол бұрындыр дезе азадачывал евчізіне. Кубыса сейлден зейн, саламби чүрече карене зірзе урамалла бұхыры. Валерий шалі колі пічіне кубыс каласа ердірі. Хурлықлы кеве чылачейн хылғара янразадачы. Валерий нехыжанды таврна щуки жінчен астударнан тойынчы. Ялан шавын азайл азайлдіречек әлі вальс. Халь, кам тавырнаса кетесінде? Тересі сарды камыжы. Мен жын не де тіргез. Тиргегене не не шавырн шидяк. Он вара чавзы жывық пуледе, шыртаймын. хере варым мар. Санбек мар хүйем пуян херзем бұр. Килде хваталаще. Ватта юлнахер, әлікте бұлғаланы. Пәрі, хын узал камылне бұлашынна юрайман. Тепритен және тіліндермелі, наян, мұран, ергезір, тирбезір бұлныбе еріндеріне. Кам карма шываребе, кам чарак сырчылги уна зивіндеріне. Кам ұзы бұжібе, сынзы келі кележеймен. Пурде юрық сырайылна. Пуринчен де намыз рахи, херле хача бұлса юлны жұтланна. Халінде варшы бітерші. Мен таван. Мен чухлі качы варшы хиринчен тавырнай мары. Мен чухлі журашны хер, мұжырланай мазыр юлче. Пине-пине бек шутла. Камая плас. Камайпла. Херле шурада кансем те пульчеш. Ун беккезене пособи үкші парашыға хата анде. Ним шукран немірдені бек. Уши гуппизыр құрлықра Шабақ та бұлышу. Пәтем халық шине дейенжі болваржа. Берін беккезіне вара пушек шич ход евір келчі. Негам түсмен ене түзет бәр. Ингек шине зингек халь. Ақтатақ. Қарычық чығынза кайса жарын жарынчте, кыш сұвыл жілсен каллех бұшларым. Ачи, пұрындарағынде, халдин, нем думалы де Ачалы херсемде качағай ашы, вишті ачаларым сіне елекенсем де бұр. Юратсан, ана ғына бұқсатам еш, Шырны шырлан көрнат дейні. Эзі халте жінсін жән қатық марға, бір-бірішшен жамрыға келе кірдесті. Бұрынырлайық шығыл-шығыл қалашса келіштерзе. Саламби тек саларай маре, амышне білзе қыларе. Ан қалашға керлі мара, Шәртерлі жуғышта бірза керейт бұшна, мана негамды керлі мар, негамда. Кирлі мар, тез шыншывыл деп рухуд. Унын сасы бірне тем капланжы, бәдім ашшиге за жетірі. Саламбе хулбу шешіне пальто ұштырде тула чупса духре. Амыжы хус хускалмазыр шуғыжа кайса Малдан жан жуырым, алура такам темірділі тапран тапранмасырен чегенчіксе аптырадачы, ағы қалта О, шунат, Ошунать, шыве Анжақ тұрза дебел кукрине ұлса жетмелікте вайшук. Мен жын салам лақ кемері ха. Ашта қайры бұлат қажыр ғуда. Тем ұзал шуғы жандыттыр, тур жырлақтырақ. Қаржық жылдат қалаза тұрзалар жиде, Қалек қалашыма тұтынжы. Ача чухне те ятлама пушласан саламби жапла шенеке тухса таратчы. Шабахта амышы мен каланыне алахы жинче пытанса итлесе таратчы. Тень халі те итлезе итлесе тымаши. Щук. Пюрдюмалак не хупса тухриде, каялакене илден мере. И вартара каларым булас. Ытла шире каларым бул. Халден ятлаза да усы булас щук. Куачине усрава елесі берге хамда пергун, ғыдарсақ ятламарым. Үда хальтин шешкалат пүлдерім. Мұндарын хере. Ашы пәтнерен беде үрін савынса маре. Турда жіне таян үсіне тихабек. Мен ажараны же күлінже. Келде мен бүруде віреже. Аржыны жіне хыек тузапыче. Шав институтне вірензе бідерзен. Эдем пули ететтім. Карчыкын пірінчіклей пиджеттары күшіл думламызем шыбырдатса анчыш. Саламбиямыжы ақлаткаласа тәчеде, шывеш медезе тіпелелі күштірдатыры. Анжақ тебел кукрине житнес керек шы витре патне пумаре, ачау мінчі чарынчы. Бәжік Валерик, алы урине зарза варақса, мезірлі вұртны да мұшлаттарса жывырать. Карчык учіне бұқса, шоғыша Вадар биллік шул, арла армлы бұрынса да ұвыл жұратса бұлмаре. Үлік, хыш бір жүхне ашы, пазардан мінрен херінге тавырымзан, тарықны бе калашқаласа да илетші. Ұвыл тумастын дезе шүтлеме бұғачы. Тур паманны ыштан бұлдыр. Пірден бір ачыде, хер бұлчы. Карчак Шірілі ұзын задраган хулын шеветтіне дербелін пұштарса елші де, Валерике ачашын витре, варакам әлі жемжелжі. Көжісім калек шувланчыш. Вол чытыреген алыбе ажана бұшынчен пейді хуллен лапқаза елші де, ұнжіне херес балны хучы. Мұқтав тұрра, ұвыл, пыжылдатыр хулленім. Шумыр чарыннынде. Пүрдемінші хұрынзем гына пашыр хиллех кашласалар ашы. Саламбе візен салхулы шавне итлізе, шухыжа газетачы. Ол пүрде керестенічі ғына, күршірі шені қалаке саспачы. Ундан хер ағылдатса кулны елденчі. Маруш куладикен. Савнезе мулахран халдейін тұқсағаяшы бұлаз. Пүрденче шаплахылам пұшынатха, чүре жерен келгардыне шуды мінле телейлі был. не такам кытыкланы беге кашықса кайза кулать. Тәттім жейне кала көмінже, унын жұры кебе курнать те калек шугалать. Качығы керешін үлбе хуплать пулас. Вара бір хуша калашны илденмеш. Виктор кындырла бір маяшлет, кашине жабақ маруч патель булма вағы тубать. Шавынде выл пір Талықра ширім дава сікет кына бұлзан да, савныбе курнышма ширімбелік мүшсеке тупма білес бұлад. Ава выл да хальдин тұқса кайры. Карла кюбе жүмне тайынса тараган заламбе пусма картлаш кешінчен чупса анчите пахчана тұхре. Шумыр хышын затреевышсем, әженебек сіңксел арашы. Кыш сірдінзіне хулміші дурачы земшінчен шабар, шывты кынать. Сат тажарылса юлны кенне. Йылдах шаралны. Салху. Тылық. Саламби киве мунча тілінче жарынче. Тайылзақ кайнывыл. Тақшандан ба хутманыны. Хыжанчен шаплалар был. Мен ажаран саламби шак мунча умынже илленне. Ага тексім жүріже жайынче халі тепі жақсақ бұр. Уну мінже вады кадей. Саламбиун хивеленче хыйн пуканезине пытарса усраччы. Хышанчы хавал. Пиде тахшан. Ундан ба ике әмір иртні дойнайды. Үтті жүхне заламбе шак мұнча өмінче ачалық аза елзе хыйынче хай кулачы. Кешір, он пірледе кулас келмерем. Ачалық. тақшанах иртнішке Саламби унчухне пуганелле вылама пиде юратачы. Тем дерлі шитса тадығы зінжен тудар хую тавражы тавачыде, пуганезіне туй арамебекте, ула херебекте тумландарачы. Пәчік пуганеземде пурчымари. Саламби взіне пушче камалачы. Сарлага хубах шулчы зінжен туны сапкара сиктерзе шывырттарачы. Ачыне, папине, ачыне, папине, ачыне. Папине, пышылдатыр заламби, пәрі вырындахы Ундан сазардық печек Валерик пажыр ұйғылаза мағырныне азаилжде, не нем зылдав зырақтыртсе Тудах Тудықны петле чуна тевреде кейін сазы бачерек летря, ал хылдыр-халдыр туза шенік уранне үкре. Ах, вал харах петлі шинче тытын чешке. Шүлді пеклі варжы вғыдінчеқ татылза кайна Шавындан ба ана негамда тұтса юзаман. Юзаган шукран хұжалықра елт юхынза, ишілсе бұрайд. Саламбе майлаштарса немайлаштарса хуприде, ангардевішнелі утрем. Кындырла ұндан уяла бұхмаван. Инжетри, инжетри көрінайд. Каляк түтімре, ангарде хыжинчи лапсырка улмущин хурамелге жеш балырайд. Ялда да шудызем көрінмаш жәнде. Чим? Ялвешінче тури урамра пір жүрече шуды бұр. Камбюрчі хавал. Валеризен. Коль ларать пулюнда. Тем ж нехаличен вармаш, Тем уладенде. Пір-бір пи роман тупну бұл. Тен юрады ошінчен. кешер улахра колі натель бұл азайлчем. Мен шутмалары живылыман біргі, Волда мана жи. Мен Мэнді хаман. Валерик бірге кежіре хулахра калаза памаллачим. Вот мінлі герейні берін саламби чарим вара. Саламби, езігу, илденчеші вахрах. Шуғыжа кайна хершардақ секре. Ай, камгу? ара балай марным. Тере фуфайка дығынны хуратудыр жихны хер батнежі вғарза. Ой, лена. Иге хер мін сылдавба жағында жүленіне бір-бірінжен ұйтмас тумареш. Эбе бажыр алығыра түртсі бұқырым, пидерне. Жүречерен шақама емендім. Вара келе ғайза тумдер ұлштарса тұқындым. Халифермана пілдер пілдершілені. Вара салым бешіне тенгерзе бұқыры. Машы бадашы жавзем тем пағылдатырыш. Әне нескілмері? Лопкін каламатыр жірені. Шабақта салам бит үрек берги сымақ пужара савыл малданақ кетніче, шавынба хал тілін мері. Марушпады руш білзен вара, ял білесен жықмар. Аныт халюн жинженлені. Тебір жүхне қаласа барып, хал аныт. Кежірман пиде ним жінженде қалашас келмеш. Кажар залам бі бұжырғандардым бұлзын. Немек мар, әбе хыныға бұшларымінде, хыныға сплать. Шүтлеме хытлан жихер. Анчах сасы тыдын чықлады Мен жын влачы бірге каламашха. Мэншін азапланать. Ана чапурлі шешмар, тада темлі хурлық азапландарадь пулас. Шавын бавыл немінде калашын мар, шухышлар ляна. Вренме бірақса келдіні, евахатлыға гынай, аннегіне кайры. Пөстрейде жеш ақлатса жүрейді. Тень был уйықтағытларақ вырдіға. Йывырақ бұлдан больницына леш саламби. Мінле вараун. варауын. Имчірне де білмеш вал. Температуре де ергеллех. Анжақ чекенжік небе тақшындан бақ аптырайд. Вадышкиға, вай жүк дед. Ана больницына вырттарзан да келде галек шынгерлі. Вылық чірлік не де бұғазақ бұлад. не де хұтса ажытмала. Унзырын сағайын жешірілмешітса бұзылма Хучах сүндерме юрамаш. Вәрене спіргемілі шутладын вара. Пожырған зағидірлені. Мен жуғышласы. Манан бір жуғыш институт бітересі. Шереппен калары саламби. Хал бұрбірек юлдашсынчен юлады бінде. Келес шулзырда институда давранас шук. Унчен келдек врен келес. Шидес шулда вара институт шымылдарақ пуля. колхоз рашлес, практика юстер. Ашта ішлененде. Кунда зана юрықлеште жүк пұл. Клубра е правленере бұлзан жеш. Шуклен әбі малдан ежех, парызен бұқма, фермана бұрасты деп. Мінле ондағыл фермара. Анда қала би мұқтан малы шук. Бұрасыне бұрында кет. ғанкет. Үгін меледі бұледен. Ерге жүк курым Хубелейден кыжал шумыр булмандыран уды жаран депсе шунса кайры. Түрбула пыр шапса шымірже, әнезем сәт чагарашы, прузем чирлейші. Шамбулкин шынма прахря, хайневали пюртлардашын ытларах тұржать. Марушпа таруш парузине, ябық пықма бұшларыш. Шавынба вәжім зір часшаса хирішкелезе елет бір. Правление мана фермана ярас пулзан, әбі пұрбірек келішне бұлытым. Евірі хыратса үгерес шук, не курмаханых нахана. Шын яндалан ижіне бұрзакеме евардарақ пулетші. Тере салам бім. Унын малдан хи хуйхи жүнне тада күренмелі худшынжы. Фермари әшсем қыдақ нақыдақ жы. Ик кешеде бір зыма хушмазырды жыш. Шумыры үкелеме бұшлары. Ну, каям бі салам би. шу заяречен фермана жетсе үгестерілені ұрық қалай мазыр. Тарушпа маруш жиде улахра, пұрылзен патнче негам да жүк. Чибергай, келзілар берін бада вғыт пұр жүк, кала бір. Шумыр жысласа жума бұшларя. Улмыши турачы зіне сірдін зейн, халі пажаргенчен дегітлара шыв шыбырдатсадығынайды. Еплет тем каші. Иртне шуды кунзем шактеттімре пушшех иллер дюллен курнайшы. Шубашкар, тыван институт, хаваслы студентсем, хыжан теплев курып шивзене. Саламбилып сырка улмуща инче чарнсатычы. вал меня жаран юратны улмущи. Он улми тазада фулдра шулдра булачы. Турачы зем шулзерен шерелле узыначыш. Варжы тухны шул вича приде, улмущи аманса юльчы. Халя тегашне жулах шап шурышы жигел Анчах шимеш күмежінде. Меже шул вұлшапла шаралза, толықын, шимеш күмезірлары жим. Иге хер. Візем хырхым булас херзім мар. Бірі вірі кывар, депринар. Петр Хузангай. Лена саламбибе калашма иге талы кежеймері. мері. Шак кунзінче ана піршу ғышқаныш памарі. Саламбие пурде ялды ятлы хердечеш. Ваттызе мана әшчені жын, сыбайлығы жын хизеплечеш. Шамрықсем ажы камалі жын, таравачы жын юрадачеш. Лена да унран бек адық пулман демелі. Әшчен, хастар, сон бұшранды мар, тада керлі. Качасем шапақ саламбие малара хурачеш бұлас. Валериде анах юратны. Ике хер пір-бірне тезе жұтлачы шамрықсым. Терезігу. Лена тен хутранзиттен де бұл. Анжақ саламби. Күлішне жи саламби. Вол анагана балартмашчы. Аштан білес. де иден. Ағы де жүк. хайшы хре. ачаба Саван мала жәнді Ленан. Теге хелдан ашы деген хер жүкшке – ына чармандараган да жок. Чын, саламби малдан хибегех чиберға, тень малдан хинченде чибердерех пуль. Вăл халі те такамран иртерме булдаря. Шабахына нумаяша хер вырне хумащынде. Вал ачамыжы. Ажи усрава илнескер жеч пулинде, Маруш калать, саламби нех приютра усрана, он бек усрамаса кун бурдеть. Маружын индежі мына кышхере хулара курзан. Саламбин ачапурри шинчен энендерзе каларе дейт, Выл ача ашы камне де білет булать. Марушпа ингешне дебір жүх меди евренде. Анти, ачы саламбин ян булдыр. Анжақ мәншін саламбин бушын ача усрава елігі. Мәншін выл веренеген скерех Чи хюхем качызене келіштермезірек хыйын хер әмірне йывырлатны. Мінле салдав, мінле вай ына жапладударны. Мінле жихыну бұр унбай жав ача хушинче. Кам мен мінле скервал. Вәжім ленон ленын шуғыжы. Патранать, непледе пір ұжымла ержіне тугаймаш. Вешне жидемеш. Лена салампие те. Үпкелейте, юрадате, пуринчен нетларах мінле бұлзан да юрадат. Он чіпе саламбі ялды херзінчен, ленран хыйынчен те кымылларах, хыличен валнигамада хаяр ятпачен мен, йывыргалаза күрендермен, халық шинче піде лапка, собайла тыткалана, нихжан ватизен жен иртмен, он шуменче вай вайбур. Шаввай кашнинех имендеретте, илердете, лапландаратте, пожаргандаратте. Елень, эзі халі тумланман дем, тере вуды етсәген ямыжы. Сана клуба бұма чынзетшіш. Ажу онда кайры булмала, Тем пуху булат тере ижав. Абачи мизірек тұқса гайры, Пуху дезен вара, шығырда керлі маржавнам. Халек да банне. Пуху мар, агрокружок занятие бұлад. Туригас колхоса давочы Саланов лекси була забарадюнда. Леш, кукуруз үстерегенни. Шаванне, Семён Заланов. Шавах пульжы бұлеппін. Пажыр жыв ыссагене жүк курдым. Саламбизем батне пір хурагатчы келзегеджі. Аш шамышне лайх біледіп. Үрі жінсім. Саламбибе бірле институт раврене вал. Саламби денерен амыжы дем калашынчы буласта каламарем. Лена адығывза боттедығынчы, тумланчы, Тегірумне пырза кіске зары жүшне бередайне дербейлесі бұштаржы, вара васқамазыр пүрттен тұқса қайрым. Үтла қажа юлза ан жүре темділ не болын, дезе юлжа жамыжым. Вол жақна залампи бірге аза елдерде қаланыне хері түрек сестрә Ан не маржын, хамыне хам біледіп, тешінші вол. Шабах немінде жарламарым. Клупра халық нумаях мар. Бұғын за жетмен. Лена ашы пір бұғыранда пір лексіренде юлманскер, яланхи чим алдан келіне бұлас. Кымага жүмінже қажатпық қалазыларад. Шамрықсем хыжалды теттемре кедезе вырнашны, темжін ақылдатса құлашы. Лена візем батне бұрзаларжым. Тарушпа маруш икке жиде пірбек тумланса келінем. Фурышым тудырба, фуры чусым кебе, хуразық манба, икке жиде пиде хавасла, Павыл Шамбулкин візіне тем каласа кулдарадь. Лені бұрзан выл калама чарынче, хере шавлан саламлаза алыпачы. Чымзір Виктор пір бек шеш, бекшеш, піне хумабекті сабаджым. Лені, әспілме керлі? Саламби келеді? Саланов візім не деш, клуба иккіжде келеші? Үйтір маруч да халдинкана. Шуры тудыр жықныран унын херлі печі пуше херлі күрінать. Тулы келетке хускалмастырин, сұхман пірмізем шурылза каясын дуйнашы. Сәлі келдені ұтла бұзық тузан, шықхи жапла чыдаймасын дуйнать. Чынақта Лена, әс не? Үйтір жамрықтар ұшта. Шуры тудыр жықныран унын шурангарах пичі пушех шуранга күрінать. Шинчешке келекке ачазем шихны ыраш ұраш бек Эзер Езер хыбар да бури ялда. Тере Павыл оның Унын кепречір камада шелезедім Туз херзе мына күренчіш бұлас. Шыбырдақ бүлчіш. Виктор жақна курак штах елгішса күлчі. Ыштан білемеп, тен келіға, терелена кымылзырын. Херзем салам бейшінчен юреек сыма хускатын незесен, волсазардық бұжырғанчы. Маруш мезрлар чышлар чте бір ғарызақ, салам пи, тезе яджиш. Ундан икеште бір-бірне жырмандарас мар тезе, каласымақ нех каламареш. Калырда да мін чарындыр. Бір бұшланы зомаға каламазан, вилме вырсан вишкун мезр азапланат тешші, түртсе илчі Павыл. Бір әрін калашыр, мен езір строй рисалдақсым, командира саламланыбек, бір ғарыз калажадыр. Салам де ачин ятне шырдарма ял советне пуман детиш, пошылдатса калари тарыш. Мен шырдаран онда, ачин ашы камне білмезір. Ашы ятне білмес дедиш, херах чернелле хер вілдрене жінжен тупна мари, хыдах перзиячы маруш, анча хыжне вихтар хаяр гушпа бахтыне азырғар де шыпланчы, хулын тудыне тудыр вәжібе А пужар манна, тере мазыр Виктор. Салынби ютачана усрава илне. Амыжы галать, ним білмезір жавладыр. Кармаш вара тудыр гарзада чараймын шухышлар лені маружа Вара вараппа татса галарым. Мен дума кирлі сире ашы. Ачыне амыжы бурвет. Галары де уры херзен ушкын не кушса гайрым. Эс анча хуш, тубынны сарпиге. Тере маруш ветілдетсе әлі хыйсаламбие чытма бұлдараймашы. Валерий бірге күлішечі. Халя саламби майлы бұлматыры жат. Ағал жаннаш қалшыжық выл, пурнеті тарықса жүрет бұжылдатыр даруш. Бітчен жүхне выл Лены бірге күнбе каламашчы иден, халі тузын көмілі жіне қаларем. Тарықтырыш, перін жын бұлзан мен, игайки де твайки, тәрі маруш хыжав ғужырақ Викторинелі шиклін бұқса елжі. Юрат ләжі илкмері – Вăлхы интусепе шахматла выляма пучларя. Халленде унран парзымах тылдеймен. Павлі де херзен зымахне қылғана жекмеш, бірмай хыйкалачать. Клубра халық бұғынза житні тірелле, салам бібе саланов келсе кечеш. Лен візіне алы көмінже ансыртран хиріш пульжі де, елгішса голза икішні де алы Салам, Михайлова, тері ана Саланов, кетсе де вындыр булемана. Салам бібе нумайрақлардымыр. Калашса сымақ вешне туғаймарымыр. Вадам пюллі, сарлага хулчурымлы качы, шапшуры дикес шырлізіне катартса күлжі. Хуп хура күшесем делгіш сайлжіш. Тексім кереюшлесіне кымылын жұталжы. Саланов Ленабан умайда калачай маря, ына жамрық семсір заилчіш. Шамбулкин унба шавлама, шүтлемеді чазах лекци бұшланжы. Семён Саланов районде кашни колхозрах пызык сад пулмалы шинчен галаря. Нумай ырытіслік семилзе гдартре. Калашны жемін выл, епхем хура жүшне шыла-шыла елет. Хучине бахмазыр лапка зазапа галажать. Хужыран, тем азаилні чух, значит, тезе хурать. Лена Саланова тимлезе итлене хужырах, саламбиеде снаря салымби шүхе хура пальтуба, чежеклі херлі тудырба, варым шүжейлі тудыр вәжізіне көгірішінелі ұтсаяны. чаржі жіне хуны да бір хускалмазыр лектора күшран пықсаларад. Хыжалдереттен не бұжылдатса куч елсен, күш зіне бірзейлет, анчақ каяла шаврынса запахмаш, Хы жінчен калаштыне лайық сізет вылын. Колхозниксем саланова ыйдусем пама бекенсен, пуринчен етла Шамбулкинба Лена Ашы нумай ыйтса білмедіріштеш. Ундан парт организация секретаря Борисов шинзене шаккунзенче колхозра сад эрнир тересі жинжен галаре, пурни дешавече хастарын мачынчем. Лекци пәтне ғышын, Саланов Ленаба саламби пәтне бұчым. Вол нумайда галаш садымаре, келе васкадып тесе, хывыр тухса кайры. Ваттезем тухса кайзан, клубра çамрксем кына өлчеш. Виктор кубыс кубыскаларчы, нигам жине бахмазыр, ташы шимми турцаячы. Çамрксем малдана хускалмариш, шарламариш. Ваттезене азынза хамын пучласа ярас пуль. Манура çымыл булаганчы. Тереде Павыл тажы гардене шушса тухрем. Агаль чухне шавлама скер, тажыравал нихжан да тобырдатса шавдумаш. Качдашламаш, мамык чужек шин удаттейн. Салдагатызем кемзірдетмеші, варым шинелерге варгыжат шеш, веш вешнебек ташлать павал. Анжақ тем жіншілі хиріш пыраган жин евер хуякын ташлать, ал изіне херарымла саргалать. Волдашласа пітерчі де, херзене ергебе ташлатма бұшлары. Черет маруш тіліне жетсен леші херзем күшіне пыданмадыжы. навай бақ сіздерме дыдынжы. Маружа сідерзе ғыларма, пайдақ шығыр ес бұлад. Ек вижігача аран-аран тұртса ғылар жына. Маруш яланақ шапла турткалан задыма юрадайд. Пәрдашламатыдын зан вара, чарзада чарынмаш. Вăл иги вижу хут херзем хушине тарзаги мехатланча. Ана бурбелех тажы гардине турца каларчыш. Пурде алы чупма, шавлама пучларещ. Ташлада да, мен ларма хербек тұрадын. Виктор кубыс немалдан кенжінде хыдырақ Эп кучеме ташлама пӹлместеп, Чваш чуваш вигала тері маруч, савны енелі үпкевлен бұқсам. Виктор тарықса ғайры. Мен бұриде игі шемешеш калама бұлдар Шул жеммеде, вырысла тажы жемми. Шавынба ғалі немчен мезір кубысны сақшыне лартыры. Тақшла білмені яланақ кәве келішмеш, дәрі мұғырдатсам. Павыл жавында начынсы илчі де кубысты таржы. Лежі именшіклін кулгалаза, кубыза шымылынды саяжа. Маруш, йывырлав бек хуллен хускальжы, ундан херзе-херзе бұжы. Тем дерлі шаврынма бұшлары. Оштан вайы дұғачши. Шур зехет ташлары бұл. Шаплақ чарынма шутламашқа. Шиместеген шичі кугіл шинебек. Кубызшы пажырақ ашқаған бұл жінде. Аран-аран дұрткалаш сағалайд. семде вырттын кулма, шүтлеме бұшларыш. Виктор да Мару Марушаплақ авын жапны бек елдерейд. Кулмазыр, хавасланмазыр, Пәрбір пызык іш бек тұрышса, негам жіне пықмазыр ташлать. Урайхымызем авынашшығына. Шамрықсем ал жұпса ярзан дейін ташлаза тұран мазырақ чарынчем. Эс анча хуш. Шошларе маруч кулгаласа ал жұбаган лені жіне кымыл сырпықса. Чиретпе Лена ташламады ухря. Выл әшребегех тербейлі аржинбек ширіп ташлать. Бот тегелебе кырла Таша вешлес чух валса зардық пылханса кайры. Унғы үшін салам пие қылармала. Ташлы жи, ташламы жи. Мәншін юлны жи вал пареху ташлама. Юради халяна шамрықсымбе бірлес савынма кулма. Шуғышласа жекер. Анжақ ку сылдавзыр икеліню Лена саламби умне бірза ура Шавлаган шамрықсем шыпланчыш. шыпланжыш. Никамда хальхинче ала жупмаре. Кулмаре. Колі кубысне таражарах, хитререк калама тытынчче. Лена жақна тюрех сисреде жамры кубыс шшине тенгерзе бахре. Лежі саламбе тажы гардыне тухсан, бе херелзе кайры. Бидінжі чеке шетрзем балармі бүлжіш, күжірзем шылдырбек елгішма бұшлареш. Мінле юрадайтыл саламбе Ирек Ирексірек шуғышлар Лена. Элекрех саламбе ташланы жүхне көвежечевіл. Анчах кішірдемшін имензе, вдан заларчы, Лена жамрықсемшіне бұқсайлжы. Бұрде тілін не бекірек тұрашы. Марушкана дарыжы. Ай, курға, коля саламби зе ярас бігек бұқсаларад, деріп шылдатсам. Шак самантра Лена ваданза тарықса на Натагам тазамар шуба сапнан дуинче. Саламби ташлаза бідерже де, таруш умне бұрза дапре. Лежі ұндран хыранды бек болза, маруш хышне бұданже. Маружы тәжі де, хыйындусне алк алық патнелле ұттарже. Негамды візіне тұтса чармарем. Саламби та тажы картинче перзаман заман тілінзе хытсадыжы. шак самантравал анзагай анзагаймада хадерчі Агывал сылдым кушхаршине хулен сыдырза илчі ташы гардынчен тухрем. Ага ташы гардене Павыл тухря. Вұл юриех кулышла хучкаланза ташламаты тынче. Анчах Лена унчине çаврынса та пăхмаря. Саламбек штахларчы де, çамрăксем Шамбулкинын пудишле ташинчен кулма шын çынсисичен тұрза алық патнелле утря. Ына Ленаба колешеш азырхарыш. Саламбе тухсагайны чух коля кубыс калама чарынчы. Менезе, дерана Павел. Мен поход ризалдак пек на ходу жуврадын. Ывындым болзам пар Вихтора, ваттызене азынса каладыр депрем. Вихтор тунзықлазаларныскер, хый білне бірден бір тажыше мене хаваслы турцеячы. Вара пірмай шав жінех игі бірнебе бұскалаза, ним улыштарми, елықтармала бірбек каламабышларым. Лена тажы юра педесе кетмезірек келе аврынчы. Унын урық шибуштықын мала та часырақ порузем батне каймала. Шуржыр иртне булинде, келдеземші вырма выртман мен. Ашы заланов лекцине мұқтазаларадь. Унын елый жапла. Бұғызынже каммен не келе келсен, елдах арымне калазағдардадь. Хәрі залғула келзекеніне азырға маревыл. Амжы жеш сестре, анжақ немде маре ыранды ыйтса біліға. Ара хер упрач хуй езуйіне амыжын пілмеллех, унзырын мінле бұлдыр. Тебір күнне садырни пиделайық пұшланжы. Колхозник зембе бірлеш кулачы земде, не ферминчен нинжық мар киви колхоз аденже тұрышса ішлеріш. Варжы жүлізінже севебе хырны улмышы зем вырынне шенерен лартрыш. Саламби негам хушмазырақ сатлатмады ухрем. Юратса команда ішкере камада хавасландарать. Саламби дешак кун малдан кинчен хавасларах пек туйынче. Лена бұрызен бадинчен кышт уйрылмасырен унба бірле бұлма Ик кіші бір-бірне хынықса жетіреш, кинчен лайықырақ келіштіреген бұлжыш. Кашхине даврынны чух, саламби нахай батне бұрзалар мачынче. Шул юпинче уйрыласу мен, бұл хайын хурлықлы кулыбе елгішса кулса Лайық Лена. ыры ял Пур жында бір бек деместіп, шабақта врензе дұқсаны хамыр ялақ әшлеме келеттім. Лені немехте қалаймары. Саламби ялдешпа қымылы бұлны ынақы неде савындаржы. Кашкене ол фермари әшсіне васқаза дербейлері, маруджа хайвырыне ұйтсақы варжы. Эбеден часа келейместіп деп тезе келіне дұқса жұпры. Келінже вұл хыблы бұлапытланжы, тумланжы де саламби ватне қайрым. Ял жинже ұтлашырлен ан Кем курас келес пурзерінбе? Шылық выл ширеке беренде жывық, дезе үлжамышым. Ашы чынмері. Тұқса каяған хережіне күшті хурлабықса елчі де, каллех хашат вулама бекенчім. Лена бұричен бі пәчік Валериге шыва де, шывырма вырттаржы. Хай пущума дедінжі. Амыжы баян кыштвай ильнебек пүлжі. Халі камага шумінжех харлаттар зажы варадь. Саламбе пушуса бідерчі, бүрде дербейлері, вара шүш ұшма тегір умнеларчі. Алыға шақаны елденсен, пызық тудыр біргенсе шеніге жұпса О, Лена, келместін бүлдезе ғыраттым. Андер лакер, хывын, ақшағында шак пальтуна, юр жақ сайрым. Пальто шакма гармашны чух тудыр севензе үйкреде, ебе жүжі жеріс пәведары хумлан-хумлан саланза гайры келеткене хуплаза хучы. Мінле хитре, сірек шухышлар рена. рех рехвал жагелеме курза кевежечі, халях хебірдет. Анжа хунзаванашне әненіші саламбе, агавал варам шыры шушне тураза ушреде шевитлеме дедінже. Игі живет туза пуш таврашық хазаламбе, пиде кележет сана, Лена яланны бек. мэнь мен галанынде, Иріксердере хенділгішса күлчіслампи. Хы жабақта ике жевет тума пушлары. Кінегезен пықсалары хунченезілені. Эбі чазах. Сан кінеген умай, теределені бір кінегене ұшыры. Семен Саланов алып бұсын шке күнда. Эбір ұнба бірлі врене темір Эбі он анчылай кінегезен бе ұзу күрадып. Кінеге хұшынжен сазардық сыну гержік тұқсай өкіре. Салампен афорттын рақшыре бұштарза хума астуман бұлаз. Көмінлі качы, пиде залғуллысын нұскер. Ах, шүжімілі варам, поэтсен не беге ку мазыр бұқсаларад, тағам жіне тарықны бек. Эпшақнаш қалсанлы качысыне юрададып, камвал, терілені, лапқынрақ қалашма Ажашы Ача маржи шағы маржы, шуғышлары жавндах. Анатолий Алмазов был, шамры композитор, хузанды консерватория ревренет, Журналда унан пәр юрине печатленічі, курманчы езі. Аплашаках марши шуғышлары каллехлені. Мінле майба палашма бұлдарды нунба? Саламбе бір заман лені көшінжен бұқса, чынмесірдіжі ундан васкамазыр қалары. Валерий Тузывал. Манжурири ик кеше бірле жабышна. Эзі білмегерлі Валерий унчинчен шырза чим. Валерий манжурирен ман бада жырман. Сан бада жырма бұшланы, тез шынчылені. Анчах калай маря. Хальгин мәшін тапрадасын дияна, бір лапланы зорана, маура тарас. Халичен ялда ленана пиде хаюла, харзар хердезе шутлачыш. Халягавал хэнделейне турца ильме булдарны херу жете сымақчыне емеш. Дүр замахата каламаға яймаш. Храв хику, е игі Щук. Вұл да кудамар. Саламбие вас келмеш онын. Сүнне вуда тебір чердес килмеш Валерий сывақ на бұлзан, тен Лена шакпюрде урай арса пузаста шукчы бұл. Ага халя ана да ништада кайма шукпек, саламберен лайх рахтус тубаяс шукпек туйнай. Шабах, иккежин хушинче тада дебір чырмав на на пілешін мар ман манма шутлать, анчах лежі каныш памаш. Ак жав каныш сырлық сылдавя коллег чырене пачырдать. Пәчік Валерик еныш савранчы де шинчі удияліне сірзе бірахрі. Саламбияна бұжынчын лыпқаса каллех Валерии яджы. Камынашы, Валерий... Марушсем каланы тырых візем иккеше херек пилікміш шул станцыратель булна. Бірле шыркашны теші. Анжа Валерий сынламар, композиторе. композиторі. Халенде күлішме салдаве дежук темелле. Анжақ меншен ленан чунин радать. Вильня савныните күлешме буладим. нигам да негамда савнызем вырынне гуман. Ағай лайық зем, күржі зем чеш. Валерий дежа плашут лачи булаз. Анчах ленан хер эмере пер уншын кына иртмерем. Саламбибе Валерий пірлі жүремен бұлінде, бір-бірін бәтіне ажаран жүрузем жүрман бұлінде, візіне бұрде мажыр дечеш. Мәншін, ұшта ғазылдаве. Ашымын мінлескер, студентаги, сазарды хыйде сесмезірек берзе әжілін. Ашым, Прохоров Андрей Иванович, Анжа хебына білмесіп курман дері саламбе, айпа кенешін бек кулас келмезір кулза. Шавындақ сылдым күш харжине вода пірнебе хулен садырца илчі. Лена күчізем чарылза гайриш. Волхаймен илтнине әненешін бұлмары. Мінле, амашын ача ашы камне де мары. мари. Уны мінже шапшуры думла херларайд. Унын бұзы ква зем түп түрі бұғашы. Эдем шухышкымылне видер курсатырашы дейін. Анчах мінле хавалхайын ачын ашы камне де Саламбелен шухшне түрек Сесірі де херелзе қайры. Ана епламана, дері болса зардық. Әзі білмесінгі. білмесінға. Маншинчен ябық шутладын бұла сесілені. Пәтчен гына тірісліхе пілзеді раси пиди евір. Ана япла. Ман вырында бұлны бұл дені әсі де. Халі Лена херелзе қайры. Оның күшінче хаяр хелгем ялғышса вăлхыйн ачин ашы камне те пілмесші. Валерик юда жамар, сантыван ывылу тені хыбарзар марушсем. кажар заламби, эбе анен местіп көелеге, Анча хуманауын бірге калама шутламанран икеліне бұшларым. Онланадып саналена. Марушсем темле узал ят тағылареш. Элекен чілбері жүк, ташта да жидет тұтса жараймын. Анжақ, ана не візінем. Валерик яла гильне кажах урамра кышкырза шүресчі манын. Пледене зелена манкамала. Хам жінжен калашма юратмасты бебе. Манын хуй гыбур. Вол манкамала пиде хушре. Лена халяхай хай ытла тюре салампие тюрке сымақпа күрендернішін именчі. Кажар мана салампи, тережеш вұл тузы жіне аяплын бақсам. Калазан, нумай калас пулать тере аламбе, ывынны бек варахана. Атя шалды бүліме кірзеларар, кунда анебе Валерике варадат барым. Шалды бүліме зеларзан, ик кешеде бір хуже чын мереш. Ундан заламбе бі абышлары. Юраду, анимар, ама жюри бүлші Итлем. Шур жырдақшына хиртненде, авдадзем иккімш худа вытреш. Икі хер шаплахларашы. Саламби калать, текалать, темаза илзе, шухыжа гаять, йывырынсы сывлаза ярад, сылдым кушхаджине сыдырза илетте каллех малала калад. Лена ним шарлама зритлеть. Хужаранчеш кушулі видеть елгашса гулать, екучзіне шурдудырба калад. Саламби калать, хыймень азаилнинче нумайышне каламазырда иттерзе арадь. Анча хыйн кужумне пәтем иртне пурныжа ерги-ергибе, тәбе садырадь, дұқсадырать, тегер бе курнать.